Labadiena visiems susirinkusiems, kurie skaitys mūsų penktadienio diskusiją apskritas savo Respublikoje, kurie žiūrės internete. Ir šiandien nutarėm pakalbėti tokią aktualiją šitų dienų apie lietuvius vykstančius apsipirkti Lenkiją. Tai aš manau, kad čia jau ir politikų dėmesio susilaukęs reiškinys, ir verslininkų, nes pateikė įvairūs įdomūs skaičiai, kiek lietuvių atsipirkinėja Lenkijoje, kiek e, nuostolių padaromas ten valstybei. Bet, tai, bet kokiu atveju šiandien mūsų apšvestavo skaičiai yra, yra tie, kad žmonės, kurie gali kompetitingai iš savo pusės apie tai išnekėti. Tai visų pirma, Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Gapšys. Labadiena. Darbdavių konfederacijos generalinis, generalinis direktorius Danas Arlauskas, socialinių mokslų daktaras Romas Patalavičius, ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Pirkėjas. Pirkėjas, Pirkėjas prekių. Tai aš atstovauju vartotojus Lietuvos. Na, na gerai, bet kokiu atveju. Aš kalbėsiu, taip sakant, nuo gatvės. Galima ir šitaip. Tai bet kokiu atveju, gal pradėkim tada Vytautai nuo, nuo pačio. Va, nu, tai, tai iš, iš tikrųjų Seime diskusija buvo Roma Žemaitai, čia buvo paskelbti skaičiai, kiek Lietuva praranda. Ten turėjom tokį paradoksalų situaciją, kada Lazdijų meras Gerimas Artūras Margelis net savo darbuotojams, kurie važiavo apsipirkti ant premijos, nuėmė ten yra rinkimai. Tai vis tik tai kas čia tokio vyksta, kad lietuviai vyksta važiuoti apsipirkti? Tai turbūt vyksta labai paprastas reiškinys, ten yra pigiau ir jie pasiskaičiuoja, kad jų šeimos biudžetui tai labiau apsimoka ir važiuoja ir apsiperka. Ir to dalyko mes niekaip nesustabdysim, kaip kitaip, kaip tik tai žiūrėdami, kad mūsų parduodama lietuviškos prekės ar Lietuvoje parduodamos prekės būtų pigesnės negu aplinkinėse šalyse. Sienų dabar e, niekas nesiuošia uždarinėti, tai yra natūralu, jeigu žmonės ras pigiau Latvijoje, važiuos į Latviją, jeigu ras pigiau Lenkijoje, važiuos į Lenkiją. Tai yra toks procesas, kuris kiekvieno žmogaus yra skaičiuojamas labai racionaliai. Jeigu galiu ten apsipirkti pigiau, sutaupyti savo šeimos biudžeto, aš ten ir važiuoju. Ir čia nemanau, kad yra teisinga smerkti, kaip kai kurie politikai pabandė pasmerkti, ten Irena Degutienė liktais buvo, kaip užsiminus po to taisė situaciją. Tai e, tie žmonės nori išgyventi, pajamos nėra labai didelės, e, išlaidos yra pakankamos, šeimos biudžetas jaučia tai, jie tai daro norėdami išgyventi bet ir čia tam tikrai ir verslo rušis, galbūt čia paskui Danas padės, nes praktiškai važiuojam apsipirkti ne tik mėnesį ten savo šeimai, bet jau važiuojam apsipirkti nu, pakankamai dideliu, kad po to prekiaučia tais produktais. Mes nekartą sakėme. Transporto jau susidaro tam tikrus autobusiukai, kurie kursuoja ten. Taigi, čia jokia paslaptis, mes praeitas iki kandidatuodami į Seimą labai aiškiai pasakėme mes turime sužiūrėti mokestinę bazę, tai yra pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Jeigu ten yra pigiau ir tu sutaupai tą pridėtinės vertės mokesčio tarifo dalį, kuri pakankamai reikšminga, tai natūralu, kad pirmiausia atvažiuos patys išsibandys apsipirkti, po to suras draugų, kurie iš jų jau perka, tiesiog iš ten atveš. Ir žinot, man e, labai skaudu, kai man vat, vienas kolega Seimo narys pasakė, jo padėjėja, parvežė tiesiog e, lietuvišką varškės surelį, kuris Lenkijoje kainuoja pigiau negu Lietuvoje. Tai jį dar į Lenkiją reikia nuvežti, jį transportuoti. Tai kas? Kai man pradeda kalbėti, kad yra apie masto ekonomiką, tai kad, e, kad jie pagamina pigiau dėl to, kad jie gamina daugiau, tai čia yra lietuviškas surelis, varškės, kuris gamintas yra Lietuvoje. Tai kur gali susidaryti? Natūralu, kad arba jie taiko tie perdirbėjai, kurie tiekia ten tuos surelius, ten didesnė nuolaida, kad ten įeitų į rinką, gali būti gal kurį laiką, gali taip daryti, jeigu nori įeiti į rinką, arba jie tenais tiesiog turi mažesnis pridėtinės vertės mokesčio tarifas, jiems leidžia tą prekę prekybininkams parduoti, patiekti į lentyną pigiau. Tai tos, tos mūsų bėdos yra senai žinomos ir man yra skaudžiausia tai, kad mm net ir žinodami tas bėdas, net ir įsirašę į vyriausybės programą, yra įrašyta vyriausybės programoje, vertinsime galimybę sumažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą būtiniausiams maisto produktams ir ten kitiems, bet to nepadarom. Ir to nesiema rimtai finansų ministerija, tai yra labai didelis, manau, nuostolis Lietuvos bendrai ekonomikai. <clears throat> Gerai, iš Danai, bet verslininko akim, kadangi pats atstovauju konfederaciją, verslininkus, e, patiria mūsų valstybė nuostolius tos, sakykime, iš to, kad žmonės aptarinėja, nes įvairių skaičiai yra teikiami, vieni ten diskutuoja, ten... Tai pačio matymai, ir valstybės, ir verslininko akim. Na nu, tai jeigu prisirišti prie Vytauto pateiktų surelių pavyzdžio, Tai kai lietuviai nuperka Lenkijoje lietuvišką surelį, kaip ir nepatiria jie nuostolio, kadangi ten nuperka. PVM 5 procentų negaunam, tų, tai, jeigu būtų tai sumažintas. Tai, tai mes ir kalbame apie tai. Klausimas buvo, ar verslininkai patiria. Tai verslininkai lyg tai nepatiria, nes nu, ten pigiau. Bet aišku, Nu, tai būtų įdomu iš tikrųjų panagrinėti. Vat man tas atvejis įdomus, kas surelis lietuviškas e, ten pigiau. Tai kiek jis yra pigiau? Kadangi eksportuojant PVM, jisai neapkraunamas, tai ten, sakykime, 9 procentai PVM, Tai reiškia, 12 procentų logiška būtų likti ir pigiau turėtų būti, taip? Nu, Iš tos dabar, pusės, jeigu pasižiūrėtume. Dabar bijau sumeluoti kainą, bet man sakė, berots už 17 euro centų nupirko e, tenais e, tą surelį, kuri Lietuvoje kainuoja 20 kelis centus. Taip. Tai reikėtų pasiskaičiuoti procentiniais punktais, bet, bet e, faktas yra tas, kad pas mus tokios kainos kaip 17 euro centų būna tik tais per nuolaidas. Taip, aiškiai, surelį. Tai, tai, tai, tai dabar čia vieno pavyzdžio. Jo, tai aš manau, kad e, vat, yra tokia lentelė statistinė, vat, jeigu galima ne, galbūt ją net e, parodyti. Va. Tai e, čia šitoje lentelėje yra parodyta, kaip atskirų šalių žmonės vartoja tam tikrus produktus arba kiek jie išleidžia pinigų konkrečiai kam. Pažinamo ūkiui, transportui, maistui, sveikatai. Iš tai, ką mes matome, mes matome, kad Lietuvoje santykinai jeigu žiūrint su kitom pasaulio šalim, nes yra nemažai pasaulio šalių, maisto mes išleidžiam 22,2 procentų. Tada klausimas, ar mes tokie įdrus esam, bet mes žinom, kad amerikiečiai labai daug irgi daug vartoja, fast foodą to vartoja. Taigi pasižiūrėsim, kiek išleidžia amerikiečiai, tai jie maistų žymiai mažiau negu mes, tik tai 6,8, mes 22. Suprantate, ką tai reiškia? Tai algos mažos tai reiškia. Tai, tai reiškia labai paprastą dalyką, kad mūsų atlyginimai yra tokie maži, kad žmonės būtent maistų, tai kas yra tiesiog būtina, išleidžia daugiausia. Ir todėl klausimas jis iš tikrųjų labai rimtas yra. Ką daryti, nes jie neturėdami daugiau pinigų, mes, žiūrėkime, švietimui tik 0,5 ten galų galę sveikatai mes matom, bet alkoholiui žinom ar tabakui labai irgi labai daug išleidžia. Tai reiškia irgi palyginus, palyginus e, perkamoji galia yra tokia maža, kad alkoholis, tabakas, dar drabužiai ir maistas suryja beveik visus e, žmonių, reiškia, žmonių pinigus yra. Tai aš manau, kad taip klausimą reikia formuluoti, reiškia, kas čia vyksta? Ar tai e, prekybininkai piknaudžiauja, perdirbėjai, gamintojai, kad žmonės turi tiek daug išleisti pinigų, ar čia pavėmo klausimas? Ir aš drįščiau teikti, kad ne tik PVM klausimas yra. Žinoma. Čia yra, čia yra, e, šitas e, vaizdas yra žymiai sudėtingesnis, bet PVM vienas iš. Tai tada klausimas vyto tai toks yra. Ką daryti politikam? Ar politikai nori sumažinti visą šitą procentą? Tai taip, PVM sumažinimas vienas iš, iš būdų. Va. Bet tada, aiškiai, sumažės PVM, tada sumažės valstybės e, galimybės investuoti į kitas rytis. Va. Tada iš kur gauti tų pinigų? Taip kad viskas antiek yra susiję. Ir aš manau, kad e, mes darome klaidą, tai kad e, mes perinam tam tikrą emocinį lygį. Kai tu pasižiūri statistiką, pasižiūri aiškia, analizę, kas vyksta, tada kyla visai, visai kito lygio klausimai. Kokiu keliu eiti? Taip, sutinku. Kaip, e, sakykime, ten darbo partija, o ir sekmanį suvažiavime girdėjau, kad reikia padidinti žmonių pajamas, padidinti tam, kad sumažėtų procentas pirmiausia išleidžiamas maistui. Per daug mes išleidžiam. Nukenčia švietimas, nu, nu, nukenčia sveikata, nukenčia reiškia, kiti dalykai iš tikrųjų. Tame tarpe ir galimybė pailsėti, ir reiškia, kažkur į užsienį išvažiuoti. Tai yra tragiškas skaičius, čia net ne mūsų skaičiai. Čia yra reiškia, e, pasaulinis, pasaulinis tyrimas, kuris buvo reiškia, atliktas. Tai aš taip tai norėčiau formuluoti, ne apie patriotizmą, čia su Vytautu sutinku. Moralizavimas ir pamokslavimas, kad vat, kaip jūs čia važiuojat. Nu, o tada ko važiuoja Seimo narė atostogauti, Turkija kažkur, gal tada tegul vat, kaimo turizmuose visi pinigus išleidžia. Apskritai tegul pasako, mes perkam tik ten lelyjos e, kostiumus ten arba trikotažą ten, ilsėsimės tik Lietuvoje ir mes asmeniu pavyzdžiu parodysim, kad e, kad nereikia ten į e, Seinus važiuoti ir dar kažkur, bet jie nerodo, jie tik tai žodžiais e, moralizuoja. Galiu sureaguoti labai trumpai. Labai tai, trumpai kadangi. tai, taip, suprantu. Tai irgi vienas iš tų aspektų, bet jeigu pasižiūrėsime Lietuvą ir Lenkiją, Lenkijoje turbūt išleidžiama maistui bus šiek tiek mažiau, aišku, bet taip. irgi nelabai žymiai mažiau greičiausia, taip, taip. bet ten dar ir maistas prie viso kito pigesnis. Taip. Tai iš šitą mes irgi turim žiūrėti. Na, nu, aišku, bet kokiu atveju su, su Romu Patalavičiu mes esam kursiokai ir mokė mus taip, kad yra melas, didelis melas ir statistika. Nes aš dabar Daną klausydamas kalbėdamas, tai atsiminiau, kad tokia statistika duomenys yra tokia pat Nestrės Respublika kuri ten laikosi ant kontrabandos, bet ten išeitų, kad vienas padnesės gyventojas per savaitę 5 kg vištieną suvalgo. <laughs> Tai čia, bet gerai, čia šona, bet Romai tavo nuomonė. Dabartiniu metu Baltarusija, sako, labai gerai tenais ir eksportuoja lašišą, kitus jūros gyvybės, <laughs> taip, bet tam pajūrinė valstybė. Egzistuoja paradoksas. Estija savo metu varę eksportavo, yeah. buvo didžiausia pasaulio varę yeah. eksportuotoja. E, statistika turi, daug įdomių yra, kaip sakoma. Mano tai. nuomonė dėl šito šito klausimo yra pirmas dalykas, dar norėjau patikslinti, kad e, tos šalis, kurios mažai gauna pajamų, kuri mažai atlyginimą ten visada, pat pirmiai žmogus dirba pilvą. Tai čia nieko nuostabaus, nes yra pirmieji poreikiai - maistas, apsirengimas, būstas. Ir kuo turtingesnė šalis, kuo daugiau pajamų vienam gyventojui ar BVP ar kitų rodiklių paskaičiavus, už karto mažėja ta dalis. Dėl to, jeigu paimsim turtingasias šalis, tai jų išlaidos pirmo būtinumo prekiam yra mažesnės. Tai čia didelis paslaptis, gal tik skaičius galima dėl vieno ar kito skaičius kalbėti. E, pagrindinis dalykas, aišku, mažos pajamos. Ir jeigu dar jos neracionaliai išleidėmus arba smarkiai apmokestinamos pirmo būtinumo prekes, mes turime labai skurtų vartotojų krepšelį. Kito iš kitos pusės yra toksai paprastas elementarus dalykas. Kaip mes galime būti savo maisto prekiam turėti tokį aukštą PVM, kai kitose šalyse kaimynuose toks mažas. Tai mes natūraliai savo sakom savo žmogui, važiuok tenais, pirk, išleis šitos pinigėlius savo. Ja, o mes žiūrėsim, kaip paskui biudžetą subalansuoti, kaip kitas problemas įspręsti. Tai va čia yra, aišku, politiniai sprendimai. Nors iš kitos pusės negali būti, kad absoliučiai žmogus nevažiuos pasižiūrėti. Yra kiti prekiniai ženklai, gal procentėlis, kitas pirks dėl to, kad įdomiau supakuota, kiti prekiniai ženklai. Norimas paragauti kažko tai kito, pabandyti. Absoliučiai uždrausti arba, sakykime, ekonominėms priemonėms, e, na, tokią užsienio tą prekybą pas kaimynus pirkti, tai yra neįmanoma. Bet Koks šiandien yra mastas, tai matyt reikia kuo greičiau spręsti, aš manau, politikai priėmė sprendimus, jeigu galvoja apie žmonių perkamosius galius didėjimą. O šiandien mes, buvo laikas, mes gerai prisimenam, kai Lenkai pas mus važiavo, pirko, leido pas mus pinigus, nes žmonės visada daro tas, kas jiems apsimoka. Ir čia sienų nepastatysim, Policijos, muitininkų irgi jau nepastatysi. Vienintelis būdas yra spręsti, tai yra ekonominiais svertais. Ir kuo greičiau tai bus padaryta, to bus geriau. Dar vienas yra momentas, ką norėčiau atkreipdėmės. Kažkodėl tai neatliekama tyrimai. Štai krava cigaretės, kiek kontrabandinių suvartojimų, kiek babanga šiukštų dėžės paskaičiuoti, kiek be bandarolio yra tyrimai. Bet rimtų tyrimų iš tikrųjų išmesti tam tikrą arba išleisti tam tikrą pinigų sumą ir įvertinti tą mastą, pamatuoti, Mokslas, ekonomikos mokslas, statistikos mokslas šitos dalykus matyti leistų, bet, bet reikalinga užsiplanuot, nors pas mumis aš nežinau. Ar mes turime šiandieną Lietuvoje ekonominį normalų tyrimų centrą? Išskyrus kokį nors, kuris vadinasi save institutų laisvu ar pusiau laisvu nu, absoliutaus liberalizmo. Neturi. Va čia irgi mūsų problema. Mes kalbame dažnai apie reiškinius, kuriuos neišmatuojame. Mes ką darome? Einame e, pas medikus ką? pirmiausia tyrimai, kraujo kiti organizmo tyrimai tam, kad galim būti. Ar geras medikas. O, dar pas mediką, kad geras būtų, taip, taip, taip. taip. O ekonominius procesus, ką mes darome? Kuo gražiau šneka, tuo geresnis ekonomistas. Kažkas panašaus tikriausiai. Kuo politikas gražiau šoka televizijoje, tai už tą balsuosiu. Va čia, va, čia, va šitas yra labai labai svarbus dalykas. Iš tikrųjų, aš manau, turime mes kažkokius likučius ir ekonomikos ja, institutą, turime ekonomikos. Dar du ratus. Va, tai gerai. Pasilikit savo. <laughs> Gerai, tai Niderlandai. Žiūrėkit, ta Lenkija yra puikiai proga pašnekėti gerokai plačiau ir rimčiau. Ir kol kas aš neišgirdau to, ką aš norėjau išgirsti, vat ir iš Seimo narių. Nežiūrėkit, pati Lenkija nieko stebuklingo nerodo. Per šitos vat, e, po revoliucinius laikus jinai taip pat nukraujavo kaip ir Lietuva. Ten nebėra laivų statyklos, nebėra automobilių pramonės, anglės pramonė didžia dalim sunaikinta ir taip toliau. Algos Lenkų skiriasi nuo mūsų labai nedaug, pensijos taip pat nedaug, o štai maistas pigesnis. Ir ieškant atsakymo, kodėl taip yra, va, tų tyrimų, kurių nėra, ar ne, tai aš juos atlieku pats taip sakant, kaip pirkėjas. Man įdomu, kodėl. Ekspertinio. Taip, ir yra kelios aplinkybės, kurios lemia maisto prekių pigumą Lenkijai. Kelios. Vienos jų yra mūsų pačių susikurtos, mūsų rankutėmis, kitos yra duotos, jeigu norit, dievų. Tai savo pirmų pasisakymą aš priminsiu jums mūsų pačių sukurtas aplinkybės, kurios šiandieną duodavo tą rezultatą neigiam. Tai pirmiausia yra savo valiutos atsisakymas. Kai jūs balsavot Seime už lyto atsisakymą, jūs tuo pačiu atsisakėt pagrindinio finansinio instrumento, kurio reguliuojama yra ekonomika, rinka, pinigų srautai. Tvarkoji, tai tau pagarba, tau pagarba, bet visi kiti, kurie balsavo už, tai šiandieną jie nebeturi instrumentų tiesiog. O Lenkijos zlotas atpigęs euro atžvilgių ir didžia dalim sudaro tas galimybės pigiau parduoti prekes. Tai yra vienas instrumentas. Toliau, įstoja, įstoja į Europos Sąjungą, mes atsisakėm galimybės taikyti muitus. Muitai taip pat yra vienas iš pačių esmingiausių instrumentų reguliuojant ekonomiką, finansus ir vėl tos pačius pinigų srautus. Į nieko kito pasaulis nesurado ir nesuras. Sakykime, Pietų Koreja, kurie atsigavo su metu, tas pats Singapūras, Jie visi naudojo muitus, naudojo savo pinigus, saugojo savo vidaus rinką ir tik tada Japonija taip pat elgėsi ir tik tada, kai pakilo į tam tikrą lygmenį, kai jau galėjo, sakykime, konkuruoti su užsienio šalimis, po truputėlį pradėjo atverti savo rinkas. Mesgi tų instrumentų šiandieną nebeturim. Anglai, žiūrėkit, išsiderėjo kokią išlygą? Pasilikti svarą sterlingą. Toliau, norvegai, va dabar kritus naftos kainom, jeigu jie neturėtų savo valiutos, Norvegijoje šiandieną būtų visiškai kita situacija. Jie atpigino savo kroną ir taip sprendžia problemas einamasis. Tas pats, pavyzdžiui, Graikijos pavyzdys. Jeigu graikai turėtų drachmą, jie senai jau būtų išlipę iš tos krizės, kurioje yra. Ir kol jie tos drachmos neįsives atgal, tai nieko gero ir nebus. Tai bus amžinos problemas ir gilėjančios problemas. Dabar, kad sakyt, sakyt, kad nieko blogo tame, kad čia važiuoja žmonės. Sustabdyti mes jų nesustabdysim, uždraus negalim ir nereikia. Bet atsiprašau, kiekvienas euras išleistas Lenkijoje, tai yra nuostolis valstybės biudžetui, tai yra prarastos darbo vietos Lietuvoje ir atitinkamai pelnas Lenkijos biudžetui ir darbo vietos Lenkijoje. Bet sakau, šitą mes sukūrėm savo rankutėmis, atsisakė savo valiutos ir galimybės turėti muitus. Bet dar ne viskas. Lenkijoje mes žinom yra pigesnis PVM maistui. Ir vėl tas pats. O tai ar ne mes susidėrėjom su Europos Sąjunga ir sutikom su jų visais PVMiniais tais reikalais. Ir kai šiandieną politikai šneka, kiek čia PVM sumažinti, tai palaukit. O juk yra susitarimas su Europos Sąjunga, kuris neleidžia sumažinti PVM. -ą. Neleidžia. Nu, nu ką jūs šnekat? Nu ką jūs šnekat? Yra tik išlygos jūs galėjot susiderėti. O PVM standartinė norma yra nustatyta aukščiau prašom, žemiau ne ir tik atskiri segmentai, dėl kurių reikėjo dėrėtis. Tik ten galima tą PVM mažinti. Ir kad baig šitą ginčą, aš net siūlyčiau vieną kartą padaryti pokalbį su žmonėmis, kurie realiai dalyvavo tose procesuose, kad, kad išsiaiškit, kaip yra su to PVM. U. Nes Europos dėrybose PVM norma buvo nustatyta. Kas ten yra dabar, aš nežinau, nebeseku jau tiesiog. Kas tie žmonės įdomu? Tie, kurie dėrėjusi. O kas pavardės? Tos pats Aušrevičius, pavyzdžiui, ar kas ten dar dėrėjusi. Čia nesunku surasti. Bet čia būtų labai įdomu, kad, kad, kad būtų visuomeniai aišku, kokius mokesčius reguliuoja Briuselis. O jis reguliuoja daugelį svarbiausių mokesčių. Tai yra vėlgi mūsų rankomis padaryta darant sutartį su Europos Sąjunga. Gerai, šitas e, jau, jau Vytas jau bandė prieštarauti, bet buvom, kas vyksta dabar, kodėl vyksta. Nes man, nu, sakykime, atsisakėm aš dabar galvoju tą, kad Rolandas pasakė, kaip būtų litas, panosio pasaulyje, buvo pririštas prie euro. Antras dalykas, o tie apsipirkimai ir daugumoje daugumo, tai vis tik tai kalba eina e, apie maisto prekes. Vis tik tai kokybė lenkiškų maisto produktų nu, man tikrai verčia bijoti kitą kartą ten. Ar, ar lietuviški tikrai blogesni? Ne. Mano, kodėl, mano kodėl, supratimu kodėl daug, daug geresni net kitą kartą. Tai vis tik tai kodėl atsiranda priežastys ir va dabar dėl, dėl to pačio pavamo, tai kiek aš norėjau. Mes aišku išplėtėm tą diskusiją jau į platesnius dalykus. Tai tik aš, dėl to ir verta apie ją šnekėti. Ir gerai, ir man, man tai patinka ir iš tikrųjų tuos dalykus, ką ką, ką, ką tik susakė, kad e, ir muitų politikos mes negalime vykdyti, ir savo valiutų politikos e, yra ribota. Tai šitoje vietoje yra tiesos ir e, ekonomistai apie tai vis dažniau kalba, kad išsivyščiusios ekonomikos šalis primeta kai kuriuom besivystančiom tą atvirumo politiką ir turbūt per anksti primeta. Tai tas pats argumentas yra tikrai išsakomas dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo, tai mes galime sumažinti tikrai pridėtinės vertės mokesčio tarifą maisto produktams, jokių problemų, reikia informuoti, aišku, ten Europos komisija ir visa kita, bet e, yra nustatyta, kad sumažinti tarifai yra trijų berots lygių tarifai PVM direktyvoje įrašyti ir tu gali pasirinkti tarifus. Ten yra problemų, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, mums buvo su šildymo PVM, ten jeigu nulinį taikyti, ten e, nulinis tarifas yra reikėjo susidėrėti ir panašiai. Bet 5 procentų PVM tarifą, taip kaip Lenkai taiko, taip ir mes galėtume taikyti ir tam nebūtų ypatingų kliučių, a, tik reikia tą daryti. Bet aš matau vieną blogybę, kur ruošiasi padaryti socialdemokratai, padaryti grubę klaidą. Tai yra tai, kad jie prakalbo premjeras apie tai, kad reikia mažinti ne maisto produktams, o mažinti bendrą PVM tarifą, galbūt ten vienu, galbūt ten dviem procentiniais punktais. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas tai ir neblogai, tarkim, viskam sumažės, e, visas tavo biudžetas, kurį tu išleidai, ten galbūt sumažės ten vienu procentiniu punktu, bet pasižiūrėkit, ką tai reiškia. Pirmas dalykas. Tai yra sumažės ir daug labai užsieninių produktų, tai yra, kurie yra importuojami į Lietuvą ir mes ten gaunam mokesčius vat, už tą PVM. -ą. Ir kitas dalykas sumažės prabangos prekės. Tokiom, tarkim, pavyzdžiui, jeigu tu namą perki už milijoną eurų, ir tau sumažės pridėtinės vertės mokesčio tarifas 1 procentu, tai tu taip, tikrai daug pajusi, faktiškai pinigų nemažai tau sumažės. Bet tiems e, maisto produktams sumažės nu, labai nedidelėmis sumomis. Ir maisto produktai dažniau yra gaminami vis dėlto Lietuvoje yra lietuviški produktai. Mes negalime išskirti pridėtinės vertės mokesčio tarifo sumažinimo lietuviškiams produktams ir nelietuviškiams produktams. Ta prasme, jeigu mes mažinam pienui, tai reiškia visam. Ir lietuviškam, ir latviškam, ir lenkiškam pienui mes sumažinam. Bet jeigu pasižiūrėt proporcingai Lietuvoje parduodamas skaičius maisto produktų lietuviškų, bus didesnis. Ir šitoje vietoje sumažinti maisto produktams didesnių procentų, tai reiškia suaktyvinti dar šiek tiek vartojimą. Nors aišku, maisto produktai sako, kad tu vis tiek vartoji panašius tas kiekius, gal labai nepadidės, bet gal galėsi įsigyti brangesnį maisto produktą, galbūt geresnį tą pieną, galbūt rinksis kitą prekės ženklą. Tai todėl aš manau, kad tai būtų ši, šitoje situacijoje didžiulė klaida, jeigu socialdemokratai laikytųsi mažinimo būtent bendro tarifo, tai yra jie padės ir labai gerai gyvenantiems, tai nu, turbūt socialdemokratai pastaruoju metu tai dažniau ir daro, nori padėti labiau gerai gyvenantiems, bet ne, ne tiems, kuriems tos pagalbos reikia labiausiai iš valstybės. Tai šitoje vietoje, aišku, maistą pirks visi ir turtingi, ir neturtingi, bet Jeigu žiūrint va, tuos biudžetus, va, jeigu pasižiūrėsit Seimo nario biudžetą, tai ten nebus 22 procentai maistų. Bet e, pasižiūrėsit, kuris tai nu, gauna nu. minimumą, tai ten bus ne 22, nu, daugiau, 60, bus 30, 60 ar dar daugiau. Tai va šitoje vietoje mes ir turime žiūrėti pirmiausia ten, o po to į tą bendresnį vaizdą. Ypač dėl, dėl kad tai yra PVM lengvata, galima sakyti, mažiname nuo bendro tarifo. Tai yra lengvata, tai pirmiausia turi būti skirta tiems, kuriems reikia palengvinti. O kitus instrumentus ekonominius, prašau, naudokime plačiau. E, bet Vyto, tai, tai man vienas klausimas. Ar iš tikrųjų mes, pavyzdžiui, painformuojame Europos komisiją, kad e, ir tai Žanas Klaudas Junkeris sužinojęs, kad kad mes norim mažinti PVM, mums ir duoda leidimą iš karto. Žinot, Tikrai ne. ne. Ne problema. PVM tarifų. Nežinau, iš kur jūs traukėt, aš skaičiau darybinę medžiagą visai kitą. Darybinę medžiagą mes pasiėmėm PVM, PVM direktyvą. Nu, galbūt lengviau, bet yra. Mes nu. žiūrėsim, yra procedūra. Mes pasiėmam PVM direktyvą ir skaitom PVM direktyvą. Ir ten yra nustatyti, kokie tarifai yra galimi, kaip yra galima juos sumažinti, kaip juos galima padidinti. Viskas ten yra parašyta. E, taip, jūs paimate vieną aspektą. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, nulinio PVM tarifo mes nelabai kur galėtume taikyti, nes ten yra nustatyti sumažinti tarifai, kurie gali būti. Bet 5 procentų PVM tarifą padaryti tikrai nėra jokių esminių kliučių. Taip, ten turbūt, aš dabar procedūros neprisiminsiu, čia reikia pasižiūrėti, bet man atrodo, ten reikia informuoti komisiją, tai jeigu ten Davidas gal taip, geriau taip, žino. Taip, taip, Informuoji komisiją, jie ten duos tikrai tą leidimą dėl labai paprastų dalykų, nes aplinkinėse šalyse jau tai yra padaryta ir tau vien dėl to, kad tavo išsikreipia, tu gali net argumentuoti, mūsų rinka išsikreipia dėl to, kad aplinkinės šalis tą naudoja tarifą ir ten tikrai nebus. Aš tik vieną sakinį, aš tik noriu pasakyti, ką ir patvirtina kolegam, kad bet kuriuo atveju PVM keitimas turi būti derinamas su dabartiniu šeimininku, kuris sėdi Briuselį. O <laughs> aš tik tą ir noriu pasakyti. Gal jisai ir leis, gal jisai ir leis. Jisai leis, bet, bet jūs teisus. Atsiklaus turėsite. Atsiklaus jūs turite. Aš, čia yra, tai yra mūsų rankų darbas. Mes tiksliau pasinaudosim direktyvos su numatyta. O gal neleis supykęs už ką nors. Bet čia ne televizijos laida ir po to labai sunku dešimtmetį pokalbį. Bet kokiu atveju, Danai, pačiu požiūris, kodėl ir Visai tai, va, čia buvo paminėta, kad e, Rolandas sakė, kad štai mes atsisakėme lito, bet jau ir tadagi buvo. Pririštas, aišku, kiek jau. Bet tai mes jau. Atrišdgalė. Iš esmės, e, iš esmės, e, iš, jo, iš esmės euro įvedimas čia situacijos niekiek nepakeitė, nes nuo 94 metų jau yra jau pririštas. Ir, ir... Ne apie tai šneka, kur. Gerai, tai, gerai bet... žiūrėk, dabar gerai. <clears throat> Mes diskutuojame apie tai, ar Man atrodo, kad pats svarbiausias klausimas tai yra būtų toks. Gerai, sumažinsim iki 5 procentų, kiek iš tikrųjų sumažės prekės kaina. Aš manau, čia yra esminis klausimas. Ir ar sumažės? Iš tai atsakant į šitą klausimą, aš e, turiu abejonių, kad sumažės. Žinot kodėl? Aš e, diskutuoju su prekių tiekėjais, kurie dirba su didžiaisiais prekybos tinklais. Ir ne tik su didžiaisiais, bet ir mažas parduotuvės. Štai ką jie man sako. Sako, jūs pastebėjot, e, pavyzdžiui, mažai parduotuviai kaina nėra mažesnė negu prekybos tinkle. Logiškai turėtų būti e, mažesnė, kad ne, turėtų būti patrauklesnė parduotuvė. Priešingai, jinai mažai turi būti didesnė. O, uh, Rolandai, tu manęs neiš, iš pusiausvėros neišvesi, tu gali įsiterpti, aš galiu tik tai... Rolandai, bus nu, nu, savo dalis. Tai va, bet, reiškia, kai vyksta dėrybos, tai čia yra tikri duomenys, Ir būtent mes tai ir informavom konkurencijos tarybą apie nesąžiningą didžiųjų prekybos tinklų veiklą. Iškia, kas vyksta? Tad aš esu vienas iš prekių tiekėjo. Aš, pažiūrėjau, šalia yra didelė parduotuvė, šalia yra maža parduotuvė. Tai štai logiškai aš, pažiūrėjau, e, mažoje parduotuvėje galiu mažesnę kainą, pažiūrėjau, nustatyti. Ne, aš negaliu nustatyti. Mane iškviečia e, prekybos tinklo atstovas ir sako, klausyk, jeigu tavo prekė bus toje parduotuvėlėje mažesnė negu pas mus, mes išmesim tave iš lentynų. Ir tada vat, vat šitas mechanizmas, kadangi nėra konkurencijos, jis neleidžia sumažinti kainas. Todėl aš turiu abejonių, gal ten kažkiek tais e, sumažės, e, kaip, kaip sako, o jeigu sumažėja, mes įsipareigojam, kad, e, reiškia, sumažinsim atitinkamą ir kainą. Bet realiai gyvenimas visiškai kitaip vyksta. Nėra konkurencijos prekybos sektoriuje ir nėra institucijos, kurie iš tikrųjų prižiūri tą konkurenciją. Na nu ir kas, kad yra yra įstatymas, kuris reglamentuoja didžiųjų prekybos tinklų ir tiekėjų santykius. Jis neveikia. Įstatymas priimtas ir dar tik tai padidino administraciją naštą būtent prekių tiekėjams, nes jie turi informuoti, ar nėra kažkokio pažeidimo, nu, ar atsiras idiotas, tikėjas, kuris jo sakys, žinai, mano atžvilgiu, na, įmamas nesažininkai esmo, tai jis iškart nebus e, prekybos tinkle. Tai vienas dalykas, kad mes iš tikrųjų demoralizuojam su tokiu įstatymu, kadangi yra nekokybiškas iš tikrųjų teisės aktas, jis padidino tiekėjams dar daugiau administracinę naštą ir naudą iš to turi tik prekybos tinklai. Tai akcentuoju kol nebu, nebus normalios konkurencijos prekybos sektorėje, PVM sumažinimas, jeigu ten per blūsos, sakykime, va ten e, aukštį, ten kažkiek gal jis sumažės, sumažės. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kadangi žinojau kokią diskusiją, aš paėmiau dar vieną įdomią statistiką. Tai yra <clears throat> mokestinė aplinka ES. Ką mes matom? Tai yra tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai, tai vadinami yra. Ir aš matau labai aiškia takoskirą Tai yra senos demokratijos šalis, tai yra Skandinavai, Belgija, Vokietija, <clears throat> netgi Airija. Pas juos netiesioginiai mokesčiai yra žymiai didesni negu e, tiesioginiai. Suprantate, ką tai reiškia? Tame tarp ir PVM. -as. O kas tai yra tiesioginis ar netiesioginis mokestis? Netiesioginis. O, netiesioginis. Ir ką mes matom, tai yra Danijoje netiesioginiai mokesčiai žymiai didesni. Todėl, kad jie taip surinka biudžetą. Pas mus situacija yra kokia. Va? Pas mus yra tiesioginiai apkraunamas verslas, aš įkuriu įmonę ir man iškart hop, čia va, ant kaklo virvė užvyšo. Va. Tai yra tiesioginiai, pas mus netiesioginiai mokesčiai ir tai labai maži. Jeigu mes dar PVM mažinsim, tada klausimas, iš kur biudžetas reikės didinti tiesioginius mokesčius. Tai yra vėlgi Eurostatų yra duomenys yra. Todėl man ir norisi, kad mes šitos klausimus e, Vėlgi ne emocinį tokių lygmenių. Mes matytume bendrą vaizdą. Kai mes matysim bendrą vaizdą, mes matysim, kas darosi apskritai šitoj rinkoje, kokie yra santykiai tarp tiekėjų, tarp e, e, prekybininkų ir kad ten gyvenimas e, diktuoja visai kitokias sąlygas, žinai, čia mes galim daug ką prisišnekėti. Tai tada kaip mes atrodysim? Ir tada mes neišvengiamai grįšim, kad reikės netiesioginius mažinam, sakys, tada didinam tiesioginius, nes biudžetą reikės išgyventi. O Europa eina kitų kelių. Tai klausimas, ne? Rolandai. Nepasakai svarbiausio. Gerai, dar Rolandai. Nepasakai svarbiausio dalyko. Mhm. Va tos senos demokratijos šalis, kaip tu vadini, jos yra prasiskolinusios dešimt kartų daugiau negu Lietuvos nu, vidurkis. Dešimt, dešimt. Dar, dar kiek tai įmesk, įmesk tiek pinigų į Lietuvos rinką. Dėl, dėl valiutos. Mm. Mes netekom e, e, lito, įsivedėme eurą, tačiau mes turėtume pažiūrėti vieną dalyką. Kokias palūkanas verslas, kiti už kokias palūkanas skolinasi Lenkijoje, toj pačioj grįždami prie Lenkijos, turėdami savo zlotą ir pas mumis. Ir aš manau, kad šitoje vietoje, tai aš manau, kad mūsų palūkanos yra mažesnės skolinimuose, kadangi mes turime tvirtą valiutą, tvirtą eurą. Tai va šitoje vietoje yra didžiulis pranašumas mūsų, mūsų, e, mūsų atveju. Na, Absoliučiai. Man neteko, ten, man vieną kartą teko ir su verslininkais bendrauti, ir su lenkais, ir, ir visą kitą, ir smulkus. Ir visą laiką, kadangi zlotas turėjo galimybę būti nuvertintas per infliacinį mechanizmą, tai yra pinigų politikos, bet tai atsiliepia per palūkanas. Ir kreditas, jie kredituoja savo ekonomiką dažnai didesnė palūka. Tai va čia pastebėjimas dėl savo valiutos. E, aš mes irgi mylim tą ir Blitą, bet nu, kaip, už myli. tai, nu kaip tai. Bet, platoniškai jau dabar. Jo, dabartiniu metu turim savo kolekcijose, džiaugiamės, anūkams vaikams papasakosim, bet mes esame tikrai didelės sistemos dalis. Dar vieną dalyką. Va čia visi išduoda pavyzdžius, kaip Britanija su savo nacionalinė valiuta, kiti. Iš tikrųjų pinigų politika yra rimtas instrumentas, bet mes Lietuvoje jo nenaudojame rimtai. Mes už kartų prisirišom prie valiutų valdybos, nes iš esmės mūsų galvos pasakė ką. Mes nemokame gerai savarankiškai atlikti pinigų politikos, geriau jos ir nedarykime. Nežinau, gerai ar blogai, bet tokia buvo logika, tokia istorinė. Žinot, ką šitą esu. Dabar pabaigsiu dar vieną e. mintį. Tai va, bet pasižiūrėkime, mes daugiausiai duodam pavyzdys didelių šalių. Didelės šalis, jos iš tikrųjų turi daugiau galimybių vykdyti savarankiškesnį pinigų politiką. Norvegija 4 milijonai. Na, nu, no, bet jos naftos atsargos tokios ir e, fondai sukaupti tokie. Singapūras kad... miestas valstybė. Tai va, tai šitoj vietoj noriu, noriu, noriu pasakyti. Dabar ir ir dar, jeigu grįžtant prie mokesčių. Mūsų, mes esam labai dažnai įpratę, žiūrime mokesčius kaip biudžeto dalis. Mokesčiai susidaugina kiekį lentelę biudžetą. Bet mokesčių politika tai pirmiausia yra tam tikra socialinė funkcija atlieka. Ir vad, gerbimas Vytautas, kaip tik šiandien ir ką norėčiau atkreipti pastebėjimą. Juk reguliuodami skirtingą PVM tarifą mes galime bedniesniam padėti, neturtingesniem ir šiek tiek galbūt daugiau iš turtingesnių paimti. Vakame dalykas apie šitą turime kasdieną šnekėti ir matyti. Ir va tai, ką siūlo Vytautas, mažinti tą PVM tarifą ir kovoju už tai. Aš manau, kad. Bet jis ne bendras siūlo, jis būtent labai konkrečiam prakiam. Taip, Ta, būtent, nes dab, ne, kada vartojimo krepšelis, sakykime, pensininko, ten jo maisto produktai sudarys daugiau kaip pusę. E, minimalų atlyginimą gaunančių šeimos irgi. Ir pasiturinčių žmonių, kurių 10 tūkstančių eurų pajamos į mėnesį, tai jų dalis maisto produktų bus mažesnė. Ir dėl to, jeigu mažinam visiems, tai kas daugiau turi, tas tam daugiau ir padeda. Nu. Tai va šitoje vietoje diferencijuotas, tai yra atskirom grupėm, galima atlikti tokią ne tik tai ekonominę politiką, bet ir socialiai orientuotą labiau ką mokesčiai ir turėtų atlikti. Ta mes matome, jeigu pažiūrėtume ir senosios demokratijos šalyse, kur istoriškai jie iš tikrųjų diferencijuoja, bet tai, reik, tai reikalauja daugiau proto, daugiau skaičiavimų, daugiau visuomeninio diskusijos apie ką reikia o ne automatiniai daryti vieną kitą sprendimą. Bet, e, Rokai, tada vis tiek negaliu prieš tai mm. vienas klausimas. Dabar mūsų banko, bankai, tie vadinami lietuviški, toje apyvartoje sudaro 2 procentus apyvartos viso finansinio. Mm. Nugalėjo pas mus tie įsigalėję švedų Skandinavų bankai, skandinavų apskritai. Ir jie vis, jie niekas prie eurų neprieina, aš tikrai nu, negaliu kvestionuoti, aš tikrai nežinau, kad Lenkijoje yra didesni, sakykime. Šiek tiek didesni, šiek tiek iš tikrųjų. Tai Dėl infliacinio mechanizmo yra didesni. Nu- dabar reikia statistiką paimti. Aš Lenkiją žinau geriau negu Lietuvą. Jo, kad e, sodrus mokesčiai, ten irgi smulkus verslas turi. Gerai, tai šiek tiek man abejonių mm. kelia, bet gerai, bet Rolandai dabar tu, tavo, tavo žodis. Aš pirmiausia atsiliepsiu į žinių radio direktorius. Porą pastabų. Ne, aš atstovauju darbdavių konfederaciją. Darbdavių konfederaciją. Tuo labiau. Tai tada keista girdėti iš darbdavių konfederacijos atstovų. Mažose parduotuvėse kainos visada bus didesnės negu didelėse. Nes maža parduotuvė turi turėti visą tą pačią infrastruktūrą kaip ir didelė, o apyvarta atitinkama yra mažesnė. Ir dėl to mažos parduotuvės visada pardavinės brangiau tik jos yra arčiau pirkėjo, dažnai sutaupo ant benzino, sutaupo ant laiko, bet tikėtis, kad mažoji parduotuviai bus pigiau, iš principo negalima. Dabar, kalbant apskritai apie didelių parduotuvių buvimą Lietuvoje. Daug, žinok, pigiau yra. Tai vėl dabar mes savo rankomis. Bet užsienį važinėjai, ten pigiau yra mažose parduotuvėse. Ten yra daroma daug labai nuolaidų tom mažom parduotuvėm, kad jos galėtų leisti savo šitą padaryti. Va tą aš ir noriu dabar vat, pasakyti. Bet čia, mes vėl tikrai nenoriu įsiterpti, bet vienas sakinys, kadangi aš labai atidžiai klausiau, e, Danai, aš nekartą esu matęs, kada galbūt čia tos mažos savoka kaimiškų parduotuvių savininkai apsipirkinėja ten Norfoj, užpirka visą tas ir veža pas save į kaimą. Ir, ir ten tikrai yra. uždeda kainą. Ten, ir taip ir. Todėl čia biškai... Baigit jokus, čia, nu čia, čia yra visai, aš nežinau, kad čia jau ginčytis net jokinga. Maža parduotuvė niekada negalės pateikti tokiom kainom, kur didmeną atvažiuoja. Mes, mes diskutuojam, mes apie skirtingus. Aš kalbu apie tai, kad yra spaudimas. O čia visai kita bėda. Kad ten prekė būtų didesnė. O aš to pasakysiu, koks spaudimas dabar bus visiems didesim tinklam Lietuvoje. Kai ateis Lidlas, jie turi savo gamintojus. Taip. Ne tik 9000 parduotuvių, man su jais yra tekę turėti reikalų, su jų atstovais Lietuvoje teisingiau. Tai Dėl to aš žinau iš vidaus. Tai jie sako, mes turim 9000 parduotuvių ir turim savo gamintoją. Jie perka iš pirmų rankų. Tai jie patieks pigiau net negu gali sauliaisti mūsų didieji tinklai. Ir aš nežinau, ar visi jie išgyvens. Bet pats didžiųjų tinklų atsiradimas ir smulkių parduotuvių likvidavimas yra mūsų rankų darbas. Mes irgi leidom į miesto centrus, Kur jūs matėt vakarų Europai toj senoji, kad miesto centruose būtų tokio masto parduotuvės? Bet aš apie ką kitą dabar prie tos Lenkijos grįžtant. Kodėl Lenkijoje produktai yra pigesni? Aš paminėjau rankų darbą. Taip, zlotas, pavėmas, o yra dar, kaip čia pasakyti, na, dievo duotos aplinkybės. Tai pirmiausia rinka. Lenkijoje yra 40 milijonų gyventojų, per ją važiuoja turistai, Pavyzdžiui, lietuviai važiuoja į Europą, visi per Lenkiją mes važiuojame. Ir vien dėl to apyvartos yra didesnis. O jeigu jūs, nugi važiuoja turbūt per Lenkiją, matot, kiek ten yra kavinių pakelėse. O tai yra darbo vietos. Nu. Ir ten sustoja lietuvaičių autobusai. Ir jie palieka savo pinigėlį. O dabar pasižiūrėkite į tas pačias kavines į Klaipėdos pusę. Jos vos išgyvena, nes rautas mažas, Ir jos neišvengiamai turi branginti tą vieną pietų porciją, turi parduoti brangiau, kad išsilaikytų. O kiekime yra šimta kilometrų už Varšuvos, yra tokia užeiga, vadinasi, pas Janošaką. Ten stoja beveik visi lietuvių autobusai. Apyvarta milžiniška. Atitinkamai jisai ir kainas laiko visai kitas. Porcijos didžiulės, kainos mažos. Tai pats rinkos buvimas Lenkijos tokios didelės Pačių Lenkų 40 milijonų, plus dar tai turistų srautai. Tai čia lietuviškus pasilenkiai? Ne, ne, aš tik noriu, kad, suprant, nu, kad suprastume, kodėl taip yra, nes norint kažką tai išspręsti, reikia suprasti, kodėl taip yra. O dabar dar vienas dalykas yra Dievo duota aplinkybė. Ir čia jau jūs, kaip čia pasakyti, neprimsit greičiausiai to, ką aš pasakysiu, mane tas stebina, kodėl Lietuvoje tai yra taip sunkiai priimama. Bet yra klimatas. Nors Lenkija atrodo čia pat, bet pavyzdžiui, augalų vegetacija Lenkijoje yra porą treitą savaičių ilgesnė. Ten anksčiau prinoksta braškės, anksčiau prinoksta įvairūs vaisiai ir jie jau veža į Lietuvos rinką tas pačias braškės. Ir jie nuskina grėtinėlę visą šitą. Vėlgi, šimtas kilometrų už Varšuvos prasideda persikų sodai, trešnių sodai, Lietuvoje nieko panašaus nėra. Pavyzdžiui, Varšuvo sausio mėnesio temperatūros vidurkis – yra minus 2 laipsniai, o Vilniui minus 5. Toliau yra ta vadinama nulinė izoterma. Ta nulinė izoterma siekia Lenkijos pakraščius. O į vieną pusę nuo tos izotermo žemė įšala, o į kitą ne. Tai ką suomiam tada daryti? Palaukit, žinau, aš ir jūs galvojat, kad aš nežinau atsakymą į šitą jūsų pavyzdį, bet jūs išgirskit, ką aš sakau. Klimatas daro įtaką net va su šitą Lenkiją palyginus. O ką jau kalbėt, kada mes pradedam konkuruoti su dar geresniu klimato zona. Tai yra Vokietija, Prancūzija ir taip toliau. Mes šito visiškai savo svarstymuose niekada neprisimenam. O klimatas reikalauja įvairiausių papildomų sąnaudų. O mes dažnai norim konkuruoti su šalimis, nu, pavyzdžiui, Londonas tas pats. Taigi ten palmės auga. Ir dėl to ten sienos plonesnės, ten e, kanalizacija į žemę nekasa, visą tai jiems žymiai pigiau kainuoja. Ir kaip Kanada labai sėkmingas Amerikoje. Va, pat jūs, ašgi sakiau, kad jūs tuoj pat pradėsit mane kritikuoti. Nekritikuoti. Grįžkit namo, pasimkit Kanados kokį tai reikalus ir pasižiūrėkit, kur gyvena didžioji dalis Kanados. Jūs nustepsit. Bet Ramiai vandenino pakrantėje Kanadoje yra atogražų klimatas. Nu, atogražų klimatas. Anam gale aš sakau. Šičiava, Atlanto vandenino pusė yra šalta, taip, bet visi kanadiečiai beveik gyvena pasienyje su jungtinėmis valstijomis. Jau Sietlė jau šalta, jau tik Nu taip, taip, bet yra kitas galas dar Kanados. Nu, tai bet Sietlas, to... ten Kanada dar iš šiaurė dar. Tai argi aš, sakau, kad, argi aš sakau, kad tai yra vienintelis faktorius. Ašgi sakau, kad jums atrodo tie dalykai jokingi, o aš nesuprantu, kodėl jie jums jokingi. Tai Afrikoje tada aplamai. Afrikoje per karšta. Kažkaip yra Taigi tai yra tik viena iš aplinkybių, aš jums išvardinau keletą aplinkybių, kodėl Lenkijoje pigesnės prekės. Bet čia yra vienas momentas, tik tai viena pora replikų šitoje vietoje. Iš tikrųjų, kada mes kalbėsime apie pasaulinį darbų pasidalėjimą, tai mes turime daryti tai, kas mums mūsų klimatui yra geriausia. Ne, mes, kada Lenkija Lenkų braškis bra... baigėsi, mes galim vėlyvasias. Čia yra verslas šitos klausimus išsprendė. Na nu, čia šiuo, šiuo atveju perėmant prie paskutinio, ką daryti, kad Lietuvai geriau, tai <clears throat> jau yra. Suprasti, šia... kodėl. Iš, ne, Randa, aš to pritariu, bet labai geras pavyzdys, kadangi kaip e, Lenkijoje braškės subrendę, pas mus jų nėra. Tai žinai, su tokiom, nu, nuvalkiotom senom mašinytėm. Lietuvaičiai nuvažiavę prisiperka ir kažkur Varėnos rajone prie kaimo, kur ten šviežios braškos užrašyta, sėdi ir pardavinėja tas lenkiškas kaip lietuviškas. Ja. Labai gerai, iš tų mūsų lietuvaičių gudrumėlių aš visada, kai važiuoju link trakų, stanuoja maksimą. Ir pastoviai savo keulieną, šviežiai ekologiškai iš nedzingės. Nors du metai, tai keulių auginti negalima, bet <laughs> keulieną... Tai bet kur turguje, tuoj pat bus braškės, paklauskit, visiškai čia lietuviškos. Gerai, bet grįžtam prie paskutinio ir tada bet, šiuo atveju taip kaip ir nemokamas eteris. Tai ką daryti, kad Lietuvai būtų geriau ir Lietuvai į Lenkiją nevažiuoti? Mes daug dalykų įvardinam ir aš tokiu visai klimatiniai, klimatiniai dalykai iš tikrųjų turi tam tikrą poveikį, bet reikia tada dar daugiau tų dalykų vertinti. Iš ten atvežti irgi kainuoja čia panašiai ir panašiai, bet mm, aš tikrai matau e, problemą tą, ką įvardino ir Danas Arlauskas, tai kalbant dėl didžiųjų prekybos tinklų monopolizavimo rinkos, tai yra tikrai didelė problema. Tai ir šitoje vietoje aš bijau, kad Lidlas dėja visko neįspręs, nes jis irgi uh, E, neleis e, mažom prekybos, jie, jie irgi yra didelis prekybos. Ja, tai jie tai- tai pagilins problemas. Tai, tai šitoje vietoje. Jie pagilins problemas. Tai šitoje vietoje mes, e, mes turėjome žiūrėti, tai galėjo būti padaryta vienu metu, tai galėjo būti iš tikrųjų padaryta neleidžiant jų į miestų centrus. Tai bet dabar jau juos išvaryti praktiškai yra neįmanoma. Mokesčiai. Nes e, tai yra vienas dalykas. Mokesčiais. Galima mokesčiais, galima darbo laiko ribojimu, e. galima, galima tuos dalykus daryti, tai šitoj vietoj mes turim tiesiog imtis ir e, ta iniciatyva turi būti palaikoma, bet kaip puikiai suprantat, tada jie pradeda sakyti, kad kai kurie yra net ir lietuviško kapitalo, kad čia mes esame lietuviai ir panašiai, bet pasižiūrėkime. Mes tie patys lietuviai esame, tarkim, ne visai solidarūs su savo kitais tautiečiais. Pa, turiu irgi pavyzdžių praktinių, kad pieną iš lietuvių perka pigiau negu perka iš lenkų ar estų. Ta pati pieną tiesiog mūsų perdirbėjai iš lietuvių ne, niekaip nenori nupirkti brangiau, bet e, iš estų ir lenkų kaip jiems pritrūksta, perkasi brangiau, moka didesnę kainą supirkimo. pirkimo. Tai šitoje vietoje tas noras pagudrauti ir nuspausti vieni kitus iki paskutinio to cento, tarkim tie prekybininkai, kurie va, tai, tą daro, kad, kad tikrai buvo paminėta praktika, kad pasako, mažė, jeigu tu pardavinėsi mažesniai prekybos vietoj pigiau negu tu tieki mums, viskas, tu iš prekybos lentynų pas mus būsi tiesiog išstumtas. Nu ir ką daryti tam gamintojui? Jisai supranta, kad į mažuosius prekybos tinklus patieks galva, nu, vandens paimsim tūkstantį litrų, o maksimą gal per dieną parduoda tiek, ką ten per mėnesį. Tai va šitoje vietoje tas yra dalykas ir mes turime įstatyminę bazę, kuri beje galėtų būti labiau geriau įgyvendinama, nes jinai yra iš tikrųjų ir ta, tie, tie mechanizmai yra sugalvoti, tačiau jie nepilnai veikia ir mes turime galvoti apie kitus dalykus. Mes tikrai turime žiūrėti ir PVM tarifą, turime žiūrėti ir apmokestinamą tų priekybos tinklų ar darbo laiko jų ribojimą, kad galėtume e, išlyginti galimybės ir smulkesniems konkuruoti toje rinkoje. Nes kitu atveju mes turėsime monopolizuotą rinką ir monopolizuota rinka visada pralošia vartotojas. Taigi, dėl politiko nuomonė dabar Danai šitą klausimą, kaip, kaip lietuvaičiam atsipirkinėti Lietuvoje. Ten yra, jo, kaip verslas mato, tai jau turim mokslininką, nu, kaip visas buketas. <laughs> jo, kaip, kaip mes matom. Aš manau, kad e, iš tikrųjų mes kartais pasimetam e, ieškant geriausių sprendimų, nežinant e, realaus gyvenimo. Na štai kalbėkit, dabar kalbam apie maisto produktus. Mes nekalbam apie, pavyzdžiui, statybinės medžiagas. Tai žinot, kad, pavyzdžiui, Lenkijoje yra įstatymas, jeigu aš statau pirmą būstą, tai man gražina PVM. -ą tai, ką aš nuperku, pavyzdžiui, parduotuvėse, tai po to aš savo susigražinu. Va. Ar nekila klausimas, kodėl važiuoja vat, į statybinės medžiagas pirkti į Lenkiją? Nu taip ir yra. Tai dabar įsivaizduokit, kiek man e, atpinga e, visą statybą. Todėl pas mus ir šešėlinė ekonomika statybos sektorijo, kad e, bendras didelis tarifas, jis pakelia kainą. Jeigu aš statau namą, aš ne, ne tik namą, ten kažkokį namelį gal nedidelį, va, tai ašgi tau, aš tau galiu susigražinti, jeigu galėčiau, 21 procentą Tai klausimas, ar reikėtų važiuoti kažkur tenais į Lenkiją ir kirpti statybinės medžiagas. Tai, ot, kai, tai reikia matyti žymiai tą paveikslą, žymiai tokį platesnį. Bet, kaip Vytautas sakė, mes turim spręsti iš tikrųjų klausimą tų žmonių, kurie išleidžia galbūt net 60 procentų to viso savo atlyginimo maisto produktą. Aš siūlyčiau tiesiog eksperimentuoti. Mes čia sakom, e, sumažės, nesumažės kaina e, parduotuvėse. O padarykime eksperimentą. Jo, mes vieningai nutarėm, ten atšaldyta mėsa, atšaldyta ten žuvis, kruopos, nu, dar kažkas tas, reiškia. Ir mes sakom, taip, darom eksperimentą, metai laiko, sumažinam ir žiūrim. Ir tada mes stebim procesą, tada atsakinga institucija, kuri turi pasakyti, taip, metus laiko mes žiūrėjom, suveikė, o fine, suveikė gerai, tegul būna tai, tai grupė žmonių. Bet e, aš nesu šalininkas e, bendro tarifo mažinimo, dėl tų priežasčių, kur aš minėjau apie tai. Aš, mes matom, kaip e, jam nepatinka vakarų demokratijos, tada civilizuotas pasaulis, Rolandai, tai pavadinkim, kaip, kaip jie tvarkosi. Tai e, ir aš matau pas jo struktūrą tiesioginių, netiesioginių mokesčių. Tai yra, reikia eksperimentuoti, bet žinot, va, pas mus kas, jo, atėjo ministras vienas ir pasakė, mes priimsim tą įstatymą, viskas bus gerai, priimė įstatymą, dar blogiau ir tai nėra mechanizmo stebėsenos ir arba e, situacijos e, e kažkokios galimybės pakeisti. Tai vat mano pasiūlymas. Taip, mes turim rūpintis tai, tai žmonėmis, reiškia, kurie kur negali normaliai susimokėti už, už, ten, už sveikatą, už polius, visą kitą, nes viską turi maistui. Tam krepšeliui padarom eksperimentą, metam laiko, 5 procentai ir žiūrim tada. Suveikia, jeigu būna tada. Aš taip galvočiau, kad reikėtų tada. Toks mechanizmas turėtų būti. Dėkui. Čia tik vienas pastebėjimas. Civilizuotas pasaulis, Europa buvo kaip tik ta pasaulio vieta, kur pirmi pasauliniai karai buvo patys žiauriausi, daugiausia gyvybių nusinešę. Tai, ką vadinom civilizacija? Ką vadinam civilizacija, gerai, bet Roma, aš kalbu apie ekonomiką. Aš tiesiog e, norėčiau priminti, ko gero visi čia esantys prisimenate, kiek buvo diskusijų dėl pelno mokesčių mažinimo kad biudžetas čia jau subirės ir ką mes turim situaciją? Pakankamai mažą pelno mokesčių po tarifą ir nemažai. Juridinių asmenų. Juridinių asmenų. Jis sudaro mažą dalį Va, biudžeto. Ne, ne, bet aš kur turiu minį, kad tarifų mažinimas visą laiką buvo kalba, kad čia jau biudžetas subirės. Ir mes, aš manau, kad jeigu mes e, operatyviai priims sprendimus ir sumažins e, PVM, pirmo būtinumo maisto produktams, o čia jau dėl to mažinimo krepšelio, kokios ten pozicijų, čia jau kitas klausimas. Aišku, kas daugiausia pas mus yra gaminama. Čia galima nesunkiai nustatyti ir gauti efektą. Dar vienas momentas, kur iš tikrųjų e, yra didelis ryšys e, galimybės padaryti, kad gamintojas, smulkus gamintojas ir vartotojas kuo tampriau užmėgstų tiesioginį ryšį kad galima būtų apeiti tuos prekybos tinklus. Šiandien nuvažiuoju į kaimę, ta bulvytė, tas pirmo būtinumo maisto produktas pagamintas tenais kainuoja pigiai, pigiai. Bet kai jis praeina pro visą grandinę, nors jis labai kokybiškas, ir lietuviška varškė kaime pagaminta, ir sūris, ir viskas. Ir va čia, kaip mums padaryti, kad tiesiogiai per internetą, per šiuolaikinės technologijas, kuo tampresnis ryšys būtų tarp gamintojų, apeinant visą eilę tarpininkų, supirkėjų, didžiųjų prekybos tinklų ir vat Čia yra kokie instrumentai. Aišku, veterinarijos tarnyba, tam tikri reikalavimai, nors jie kiek tai paprastėja, mes matom ir ūkininkų turgelius atsiranda tam tikri. Bet, bet... jie ne, nepaprastėja, jie sudėtingėja. Ne, yra ir, e, yra, sakykime, ir skirtiklų mažų reikalavimai, jie nėra neįvykdomi, iš tikrųjų yra progresas, bet jisai dar, manau, kad politikai turėtų paspausti ir priimti sprendimus, kad dar lengviau galėtų gamintoje susirasti vartotoje tiesiog. Norit, aš jums pasakysiu instrumentą, kuris jumise sukels iškart pasipriešinimą mhm. ir kuris įspręstų tas problemas. Ir nesenai buvo taikomas. 30-40 metų atgal Vakarų Europoje buvo valstybiniai prekybos tinklai. Jie buvo dar 30-40 metų atgal. Skandinavijoje buvo, Prancūzijoje buvo valstybiniai tinklai, kurie nustato kainų lygį ir tuo pačiu reguliuotų viso šitos rinkos lygį. Pavyzdžiui, Švedijoje yra ligoninių tinklas, šitą vaistinių tinklas valstybinis, kuris irgi neleidžia plėšti žmogų. Prašau, tegu būna privatus tinklai, bet valstybinis tinklas nustato kainų lygmenį. Bet žiūrėkit, ką aš noriu pasakyti šiaip jau. Tas lietuvis jau nėra toks nuskriaustas, kaip kartais atrodo. Žiūrėkit, mes už estus atseit uždirbam beveik 300 eurų mažiau, o vartojam žymiai daugiau. Žymiai daugiau vartojam negu eilinis estas. Tai rodo, kad lietuvis po vieną Po vieną, tas lietuvis yra gana gudrus ir jis iš kažkur tų pinigėlių susigaudavo, nes šešėlinė ekonomika yra žymiai didesnė pas mus negu esti, matyti emigrantų pinigai. Bet kas atsitinka, kai tie lietuviai susirenka į būrį, Jie iš karto pavirsta į kažkokius, nežinau, poetus, į poetų tautą, išsirenka tokius ekonomikos poetus, poetus ekonomikoje, išsirenka fantastus politikoje, kurie siūlo, kas daugiau atrinkimai vėl artėja, kas didesnį algą pasiūlys. Ir niekada niekas negalvojo, iš kur tas politikas siūlantis didesnį algą gaus tos pinigus. Aš skaitau komentarus po straipsniais apie algas ir kainas internetiniuose portaluose. Ir aš ten beveik neužtinku niekada klausimų, o kodėl taip yra? Visi tik konstatuoja, čia lietuviai tokie, valdžia bloga, ten važiuosim į Norvegiją, Angliją. O kodėl tie anglai gali mokėti tokias algas? Kodėl norvegai gali mokėti tas pašalpas? Lietuvaitis komentaruose niekada neklausė. Bet tam ir turėtų būti ekonomistai. Turėtų būti politikai, kurie tą išaiškintų. Bet dėja, mes ekonomiką irgi turim. Aš juos vadinu ekonomikos poetais. Jie visiškai nerealiai žiūri į dabartinį pasaulį. Vat ir jūs rodydamas vat šitos visus dalykus, jūs neminit pačio pagrindinio dalyko – skolos. Ir šiandien Europos centrinis bankas emituoja 80 milijardų tuščių pinigų kas mėnesį, kad palaikytų va tą dirbtiną vartojimo lygmenį. Jis yra visiškai dirbtinas. Ir norint ką nors įspręst pas mus Lietuvoje, lietuvių naudai – Tai pirmiausia, nereikia patiems bloginti savo padėtį. Mes užsidarom Ignalinos elektrinę, pabranksta elektra, ir pato verkiam, kad mums viskas pabrango. Taigi patys to norėjo. Nusipirkom dujų laivą, <laughs> dabar aiškiai mokam už dujas, brangiau, ir toliau ruošiamės rinkimuose balsuoti už tos pačius, kurie visą šitą padarė. Nu tai kaip gali būti kitoks rezultatas, jeigu jūs visą laiką tą patį, tą pačią, į sriubą dedat tos pačius ingredientus, tai ir gausit tą patį dalyką ir realiai žiūrėti į pasaulį reikia. Žiūrėkite dabar, vėl, artėja naujas pavojus – transatlantinė sutartis. Lietuvoje apie tai niekas nekalba. O juk, kodėl, sakykime, Vokietijoje buvo sekmadienį džiulės protesto demonstracijos? Šimtai tūkstančių žmonių išeina. Ko jie bijo? Jie bijo, kad ateis iš jungtinių valstybių dar pigesni maisto produktai. Su GMO, su žymiai prastesnėm ten visokiom normom ir taip toliau. Ir išstums produktus jau vakarų europiečių iš jų pačių rinkos. O lietuvaitis sėdė, ausim karpo, Šadžius pareiškė, kad jis pritarė tai sutarčiai nuvažiavęs į Junktinės valstijas. O čiagi bus peilis jau visai Europai, to tai ką jau apie mus kalbėjo. Tai jau bus, tai geriau, nu, kas čia blogo. Tai palaukit. Gerai, jeigu nueinu pigiau. Nu... Tai bet mes kalbam apie Lietuvos darbo rinką, o ne, o ne apie jungtinių valstybių. Taip, jungtinių valstybių bus geriau. Tai eina į gamybą dirbti. Nu, tai... O, o, o jums pavyzdys. Nu, va, jums pavyzdys. Visą Europą mato didžiulį pavojų, o... Nu, aš nesinė, o jūs nematote? Aš nežinau, ar visa Europa tikrai mato, kad ten 10 tūkstančių protestuotojų, nu tai taip. Nu, kad ne dešimtis, o šimtai nu, tūkstančių. Nu, tai jau, tai- bet, ir, bet, ir, bet, bet čia jau kita. Tai. Ir tie patys pabėgėliai vėl. Vėlgi visą Europą protestuoja, mes taip žiūrim, nieko čia tokio baisaus nebus. Taip, taip, taip. Ką aš noriu pasakyti, kol mes nežiūrėjom, o taip kaip jūs sakėte apie gydytoją. Jeigu nori lygą išgydyti, tai tu turi turėti drąsos atvirai pažiūrėti, kas vyksta tame organizme o ne gyventi savo susikurtose pasakose. Deja, lietuvis gyvena kol kas savo susikurtoj pasakoj, kuri neturi nieko bendro su realybė. Ir dėl to Padėtis tik blogės. O save priskiri prie lietuvių, kaip ir Londone. Sakai, lietuvis tai reiškia irgi. Ar ne? Taip, aš kalbu kaip, kaip daugumos, taip, taip sakant. Eilinis, taip, lietuvis. Taip, taip. Vieną sakinį. Mes pradėjome e, atkūrę nepriklausomybę nuo kelių dešimčių dolerių atlyginimo. Visi prisimena, kad šimtas dolerių buvo baisus pinigai. Tai Lenkija mums su ta pati, apie kurią mes buvome užsienis. Taip. taip, iš tikrųjų, kramtama gumai, mes ten žiūrėjom kaip bliskas. O ar žinome, gerbėmiai, kad vienas labai svarbus rodiklis, nežiūrint į skepticizmą mūsų vystimosi tam tikrų problemų, kad mes jau pagal bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui susilyginam ir jau atskirais laikotarpiais lenkiam Lenkiją. Taip. Tai va, mes mokėkime didžiuotis, kad mes esame lietuviai. Taip, kad mes diskutuojam, kad mes ieškom, kaip būtų geriau, bet mes labai didelį darbą padarėme. Ir aišku, dėka ir politinių sprendimų visai, kurie mums padėjo. Okay. Ir, ir netgi pridėjus, esame laimingesni net kaip pagal apklausą negu Lenkai. Tai irgi labai svarbu. Tada pridėkim dar vieną dalyką. Lietuviai yra patys entuziastiškiausi ES atžvilgių. Tai gerai. Ne? Vakarų Europos gyventojai jau yra visiški pesimistai, o mes vis dar laukiam. Didelį potencialą ateityje. turim, norim dirbti ir uždirbti. Gerai, tai atrodo mūsų begalinį naivumą. Čia nuo mažo PVM jie tokie nelaimingi. <laughs> Laikas jau mūsų baigės, ačiū visiems dalyvavusiems, kad užsakė mintis, kad radom laiko ateiti. Ir... Rolandai, prižadu, kalbėsime apie transatlantinę sutartį artimiausiu metu. Ja. Gerai, tai dėkui visiems.